Wɔn se sika na wode baeɛ no because me ɔse ɛyɛ four eighty ɛna me se ah four eighty deɛ na ɛkyɛ sɛ bia ɛbɛtumi aba sɛ bia maame sɔfo na ɛbɛka sɛ na me me suspect sɛ bia maame sɔfo na ɛbɛka sɛ for four eighty no ma wɔn because ɔmpɛ sɛ bɛyɛ five hundred because ɛwɔ sunsun mu reason. Awoto awo kasa tɔbɔ ne yɛ ni nkɔmɔ nkɔmɔ. Metie wo, metie wo paa. Metie wo paa. Metie wo paa. Okay, okay, go be as well. Oh, ɛnyɛ hwee, but na na mo mo mo tumi hu bɔɔl yɛn no so bɔɔl yɛn no so ekosi sɛn. Eh. Eh, na mami, mami, mami fila kakra. Ada, ah, nti ma yɛ anxious. Ma yɛ anxious, nti mami fila kakra. Eh, na mami fila kakra. Me pesa me hu sa omo nsa kesika no, omo nsa kesika no, enu na ehia me. Boy no. No no no no meka me meka boy yi no ɛdo eh, dane eh, dozia dozia ne ne ne kunu no. Okay okay. Hey nipa ho ho nipa ho eh me se boy no ɔyɛ sɛ ɔfrɛ me na me ka sɛ me wɔ me wɔ adwuma mu nti mo mfrɛ me sɛsi a mɛ block no ɔfrɛ mɛ block no sɛsi a. Awo si abokyerɛ. Mɛka ɔfrɛ me a mɛka kyɛn sɛ no biribiara ɔn tɛksi. Ah nti onim sɛ wo bɛma me feel ano nti no nkyɛ ɔfrɛ me na wabɛkeka nsɛm akyerɛ me. Wohu nipa? Wohu nipa? Hmm.